Hola. Molt bones tardes. Bones tardes. Oient que mos escoltes, uh, si és si t'has quedat. Oient. Oient, no crec que n'hi hagi més d'un. No, un. I bueno, esperen que tardis almenys un quart d'hora per allà a la ràdio després de sentir-nos. Uh, eh, avui començant tard, ja te n'hauràs donat compte. Gràcies a en Joan, tot s'ha de dir. Gràcies a jo, no, hombre. Aquí tot tenim feina i tal, i quan la jo cobrant, pues mira, no, tampoc serà qüestió de ser puntuals, no? Uh, I començarem, com sempre, això no és això, un programa no, més... Mira, explica, explica'm, explica'm això de que t'ho fent feina quan ha hagut dos <laughs> dies que no ha fet res. Joder, però... Que per ni fer ni has penjat un programa, tio, va. Avui he fer feina fins ara, fer feina fins ara i arribat ara. Ai, per un dia s'acumula tot, s'acumula tot. Eh. Bueno, i de Això no és això, un programa de cine, música i dois, un programa més altruista i underground de la ràdio pallancina i la mare que dorm. Sí. Ocean looks like Celeste Green, smile like fashion magazine show. Bueno, i començam, començant com sempre amb la cita d'en Eduardo Mazo, però bueno, avui començarem un pot diferent. Avui començarem amb una cita actual eh, I començarem amb una cita d'en George Bush, president president dels Estats Units, com ja sabeu, que diu en relació a la guerra d'Iraq Nunca retrocederemos, nunca abandonaremos y nunca aceptaremos nada que no sea una victòria completa. I arrel d'això, eh, en Eduardo Mazo va dir todos los pueblos tienen la libertad de elegir a quienes los van a defraudar. Pensate que esta frase la bien entendida. Bueno, però aquesta Tens Es todo un llibre Venía en re... a repetir Però en relació amb Bueno, i quedeu-vos una estoneta perquè avui tenim cosetes. Eh, tenim que vam anar a un festival Indirama, un festival que va ser entre cutre i un poc horrible. I mal fet. <laughs> I mal entre fet. cutre i mal fet. Però bueno, eh, i vàrem anar a aquesta Però, qüestió. Teníem passes de premsa. Per I teníem passes de premsa per no fer res, perquè per que m'ho varen servir, a part de per entrar gratis, com la gran majoria. Um, a partir d'això pues, tenim les estrenes d'aquesta setmana que són poquetes, poquetes perquè s'estan reservant per estrenar-les un poc més endavant, eh, en ple Nadal, uh, que és l'època de major audiència. Què passa, Carlos? Sí. No miris amb aquesta cara. Uh, Carlos, <laughs> en Carlos avui ha vengut... Per Nadal, per Nadal és l'època de més audiència. Uh, sí, de cine sí. Avui en Carlos s'ha vengut Segur, eh? disfressat eh? de Monea, eh, d'un traje de Monea preciós. Sí, perquè... perquè la setmana que ve estrenen King Kong. No, uh, sí, dimecres estrenen King Kong Clar. i en Carlos ja, ja vengut preparat. Fight la Monea. Eh, bueno, i crec que per on començar el primer que és uh, les cròniques de Narnia. Uh, el, arma, el león que <laughs> salió de la, <laughs> el, león, el león que salió del armario para liarse con la bruja o algo así, ¿no? Sí, es un león gay. <laughs> bueno, el gay león. fragmentos y comentamos un poco de llevar. ¿La señora McCready? Me temo que sí. El profesor no está acostumbrado a tener niños en casa. Por ese motivo hay ciertas normas que hay que cumplir. No gritar, no correr, no deslizarse por el pasamanos, no se tocan los objetos antiguos. Y sobre todo, no molestar al profesor. Seis, siete, noventa y ocho, noventa y nueve y cien. Muy bien, allá voy. les cròniques de Arnia, el león, la bruja i l'armario. Què és això? Què és això de les cròniques de, de l'Àrnia? Uh, eh, <laughs> la, una, la nova pel·lícula de, de, de ciència-ficció fantàstica uh, de Simonònica uh, eh, que està molt a, la onda, molt a la ona del Senyor de los Anillos de fet uh, l'escriptor d'un llibre en el qual està basat uh, les cròniques de Nàrnia era molt... Eh, era col·leguilla d'en Tolkien. eh, per tant, podem esperar una pel·lícula... A més, en aquest cutre. moment... Podem esperar una pel·lícula cutre. No, no, no. És una pel·lícula molt mitjans, amb uns... amb uns efectes especials. Quan se diu que els efectes especials són... Vamos... Quan diuen que els efectes especials són l'hòstia, normalment eh, la pel·lícula de, de guió sol, i d'argument i de personatges sol fluixejar. Però bueno, podríem dir que és en realitat eh, un, una, un Senyor de los Anillos per nins, perquè de fet inclús hi ha una batalla final allà amb mogollon d'estres, eh, i, però no hi ha sang, que eh, no se veuen cap rodant, perquè clar... Um, què poden dir? És un mateix director que, que va dirigir es Rec, la seva primera pel·lícula en, en, eh, en carn, en persones de carn i ossos. Um, i poca cosa més a dir, si la voleu anar a veure pues la van estrenar, la van estrenar aquest dimecres Y bueno, i ara estem escoltant Sidoní perquè... I bajo el sol de cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar al Eden Subo al coche de un tal Luis que nos va a llevar a casa de Sara. comentàvem un poc el concert de Sidoní. Sidoní. Que va ser un... Sí, sempre... l'Indirama. Uh, eh, Sidoní sempre ha mogut des de que han vengut sempre han anat cap a baix. Sí. I ja aquest concert ja lo, lo pitjor. Jo crec que se van quillar de fred, perquè feia una fretada, perquè no lo seu fer un festival a l'aire lliure un mes, de, un <laughs> mes de desembre. Novembre era. Però bé. <laughs> una, no, dic uh, un repertori de nou disc, però molt flux, un concert molt flux. Bastant. <laughs> Però tu Massa. no, tu no anaves cego, no vas veure res, hombre. Jo vaig sentir d'on fora. <laughs> Vaig sentir d'on fora. <laughs> Fent botellón amb un palmesano. Claro, però jo era per fora, ja sentint el concert. Bueno. Ah, sí, molt fluix, molt fluix. Eh, però no sé què serà, l'han posat quatre programes seguits a Sidoní. Sí, no, des de luego, és lo que té. Bé, algo més a dir de Sidoní? Uh, eh, que no tornin. Que no tornin. vale. Uh, la següent. La pel·lícula La cosecha de hielo, La cosecha de hielo que és la nova pel·lícula d'un director que va fer una altra pel·lícula que ja em va agradar. Per això, per això una comèdia se, americana... Se dedica això, a fer pel·lícules. Per això una pel·lícula americana em va agradar la, la que va fer de Atrapado en el tiempo. No sé per què, però tenia un algo. Ara ha fet uh, la, cosecha, right, la cosecha de hielo, que a part de ser d'un mateix director, ja no, no me'n recordo el nom, eh, pues té dos protagonistes que són en Billy Bob Thornton, i, I en, en John Cusack. I en John Cusack que són dos actors bastant, bastant interessants. Tenim un tràiler d'això, no? Especialment en Billy Bob Thornton. Sí, per què? Perquè està en Angelina Jolie. Ah, punyetera. <laughs> Ah. Home, què estem, xerrant de cine o de premsa rosa? No ho sé. Eh? Hi ha un tio que ja s'ha tirat que tu amarillees. ja va bé. Que tu amarillees. Amarillees. <laughs> Ella, Mari, posa'm un bocinat de... Tu sí que eres lila. De la cosecha de hielo. Ahí ten... Charlie el abogado más brillante de la mafia en todo Kansas. Te he mencionado que me gustaría que le hicieras eso. Sí. Voy a partirle los dedos. Como abogado, te aconsejo que desistas. Ya casi he acabado. Si eres lo que haces y nunca haces nada, ¿Qué eres. ¿Cuánto? Dos millones ciento cuarenta y siete mil dólares. Cualquiera, pero es un puto abogado. Pensaría en las consecuencias. ¿Significa que eres rico? Porque si lo eres, podríamos más juntos. Es una idea. Hermana de Joder, que es una idea. Yo debería estar en Kansas City viendo cómo mis hijos abren sus regalos de Navidad y ahora tengo que pasarme el día buscando a ese imbécil has visto a Charlie esta noche? No, se acaba de ir. Deberíamos largarnos ya. No sabes, la calle es una puta pista de hielo. No me había dado cuenta de cómo resbala esto. ¿Va a alguna parte, señor Arglis? No. Algo de mi tío que creías que te buscaba. Te buscaba. Tú sigue normal unas horas y todo habrá pasado. ¡Oh, oh! qué alegría verte! ¡Qué alegría! Quiero saber cuándo uso la palabra normal. Bueno, eh, la cosecha de hielo. La cosecha de hielo eh, dit, no he dit un director, eh, Sant Harold Ramis, de, de Ramis de tota la vida. De, de, sí, sí, de, de Lluví. No, pallensa també n'hi ha molt. Um, a part de en el Tiempo, eh, la anterior que va fer va ser una teràpia peligrosa, que també feia certa gràcia. Com no, se diu? Una teràpia peligrosa. Ah, havia entès una teràpia brossat. <laughs> Hòstia. Això que cine No, no, no, no. <laughs> una teràpia peligrosa. Vale, vale. Vale? Que, que sortia l'actor que al Pacino fent de, fent de graciós. El Pacino no, en Robert De Niro, perdó. Ah, vale. O, o, és igual, és el mateix doblador. És el mateix. <laughs> en castellà dobla el mateix. bueno, aquesta pel·lícula és una comèdia, una comèdia. A part de la comèdia, diríem que es pot emmarcar dins la, eh, el cine negre. Seria una comèdia negra, un, un cine negre contemporani, perquè està ambientada en un món contemporani. Va d'un... Un d'un senyor que és un abollat de mafiosos i després hi ha un mafiós menor que fa feina per un mafiós major del qual l'altre s'ha abollat i se confabulen per eh, pues per robar-li dos milions de dòlars <laughs> què passa? Què perat, tio, calla ja, eh, el conto en Joselito, tio, calla. Tio, fet un resumen aquí improvisat brutal. <laughs> a veure, Joselito, posa el Joselito, Mari. copa, tú ya sabes que Bueno, Joan, què te va aparèixer el concert d'en Kiko Pues ja que qui en som, m'ha fet quasi plorar. Oh, Oh, Lito. No sé per què té tu punt que duir els ulls, cabrón. <laughs> no puc dir. No, no, no puc fer. Uh, Quico Veneno que va estar tot el concert i frellava les mans. I se tapava les orelles. I se tapava les orelles, tu que tenia. Pobre home. Va ser un concert curiós, però he de dir que m'ha emocionat, no sé, en Quico Veneno té algo que no tenen uns 100 cantautors. Tables? Tables, no sé... Eh, Sembla. Jo crec que, per exemple, en, en Raimon també té tables. <laughs> I també és un cantautor. En Moisés també en tenia. Eh? Sí. <laughs> Això és estat tu xiste, però... Aquest, aquesta, aquesta... Jo ara... <laughs> Com avui m'he currat jo el guió, dic lo que doy. M'he estorbat una estona a riure perquè m'havia tingut pantarra de la, de la, Men, de la Menys que mal eh? que tenim en Pep per aquí donant canya. ah, si no, han dit que avui tenim una, un que me fa la, les reals enllaunades, que és en Pep, jo més t'enllaunada somrià i se'm diu riu, riu per l'audiència. <laughs> vale, això ho havies de fer quan en Carlos ha contat un xiste. Claro. No valia la pena. <laughs> no valia la pena. Tio, menys si t'han de posar aquí un... Han de posar aquí un, un que te poso lletrero. Aplaus, aplaus. Uh... bueno. <laughs> bueno, jo hem de dir per Aquest, de... Aquesta diferència de, de, de Sidoní, esperant que en Quico Veneno torni. Man, no podríem demanar molt d'en Quico Veneno amb bufret que feia, però realment, no sé, va estar molt bé. Va repasar un parell de clàssics, com va Joselito, con más va ser Teso de menos No, esto no la va cantar. No. de Teso de Menos, lo mismo que antes de más Pues que esto no lo va a cantar. Si tú no te das cuenta de lo que vale... Dan, basta. Vale. <laughs> bueno, eh, Kiko Veneno, ya va estar molt se Això. Següent, estaba a ahora. Uy, un lugar maravilloso. Amem, eh, què hem de dir no un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso. Pues ja no sé res d'aquesta pel·lícula, un lugar maravilloso. Va de la llar, no? Molt bé, menys mal que tu fas la secció de cine. <laughs> Eh, fiat, si no surten els fotogrames. <laughs> eh, tio, jo vull fer feina i no t'ho content així, de, així de totes les pel·lícules. Te torno recordar que havia dos dies de festa. Però Bé, bueno. Mm, posam-ho tràiler... Eh... No, a eh, tràiler. Bé, a tràiler, i de a lo següent. En Enrique Morente. Sí. Y después el Enrique Morente, Mari. És eh, igual, ja deixeu per lo que queda. Sí. Ara, passa Enrique Morente. És una ordre. Una ordre. Hombre, amici, dell'erito Bueno, Jan, mos xerres de la pel·lícula aquesta o no? <laughs> Això estava molt ben... Home, Mari, posa'n... Dravi, película Un lugar maravilloso eh, trata de que en 1990... es traïda de l'última hora. En <laughs> o podeu trobar la, bueno. l'edició d'avui d'última hora. Bueno, per xerrar d'aquesta pel·lícula en tenim, hem tingut una cridada telefònica sí. d'en Tim Roth, que és un dels protagonistes. Ara mateix t'ha telefonat. Ara mateix. Mòbil, doncs. <laughs> Hola, senyor Tim Roth. Hola, bona noche. Um, Tina, d'on va treure la idea de, de fer una pel·lícula sobre un poble vietnamita? De, en 1990, quan la, no se xerra de, la, de Vietnam després de la guerra. Este, eh, yo estaba en la Patagonia el otro día y me vino a la cabeza la, la batalla que hubo de, en, en, Vietnam y se me ocurrió hacer la película. Uh, eh, un actor americà ja ves com molt de tenses a eh, Argentina. Bueno, sí, también viví mucho tiempo en Ecuador. Vale. Um... Este... Oye, que esto sube mucho dinero, ¿eh? Sí. <laughs> Voy a ir colgando. <laughs> Vale. Bueno, a otra. moltes gràcies, senyor Boludo. Timró. Uh, només 1990, uh, una fam... un... en 20 hi havia un poble vietnamita, la seva família adoptiva el tracta com un esclau. I punto, aquesta pel·lícula la fan no porta pi. I bueno, i què passa amb en Enrique Morente? Carlos? No sé, por a por por a. Ah, por a por por a, vale. I de por Perquè no arribàvem a 60 minuts, el que havia. Però en Enrique Morente no va fer una... no va gravar una cançó en Sonic Youth. Sí. Ara fa poig. Sí, però era massa llarg, era un quart d'hora i dic... Bueno, però ja se'n posar un fragment perquè sentir Sonic Youth en Enrique Morente ha de ser bastant curiós. No, el que podries és dir-nos quines pel·lícules també per anar a veure... Bueno, sí, com que eh, ara hi ha molt de dies, molt de dies de no fotre ni brot i de gratar-se un llap, Uh, ehm, han pensat en comentar pues, les pel·lícules que val la pena anar a veure i les que no val la pena anar a veure, perquè tindrem molt de dies per avorrir-nos. També és una que hem fet ara mateix. I ara, a un moment, s'estan doncs, fent molt bones pel·lícules uh, i val la pena que sapigueu quines sí que s'han d'anar a veure antes de que les llevin, com per exemple Princesa, si encara l'estan fent, però en Monaco. <laughs> o sigui, <laughs> no, si voleu, voleu veure, d'anar fins a Monaco. i si no, pues, a lo millor ja estarà a l'Emule. Monaco, que està vinculat. No vas aconseguir, pues, ser lo de l'Emule. Manacor, ah. que està a 20 quilòmetres d'aquí, també. Manacor, sí. Bueno, uh, no és hora de xerrar de geografia mallorquina. Uh, una altra pel·lícula... Sí, <laughs> cosa que temo. Estan fent Siete vírgenes. Siete vírgenes, te li van donar un Goya en un millor actor en, en Juan José Ballesta eh, ja és d'un mateix director del Bola, i José Ballesta, un mateix sector ja va fer de, del Bola, pues, doncs ara ja té una edat més i s'ha tornat un poc més quillo. Va d'un lot a un, a un barri marginal i d'aquestes coses. si tornarà com a Aquesta l'estan fent a Norrenoir i no tardarà molt a llevar-la. És en versió original, això sí que ho té, però almenys no matis espanyola. Uh... Eh, <laughs> <laughs> <laughs> Vale. Estan fent Camarón. Camarón és un biopic... De... Aquest està pitjor que les taules. <laughs> Sense <laughs> subtítol. Estan fent, estan fent Camarón, que és un biopic espanyol dirigida per en Jaime Chavarri, que, mira, perquè li agraden Camarón i vol dir saber quatre coses d'ell, està molt bé. No és de, de lo més, aquest biopic, eh, perquè és d'aquests biopics que són molt biopics. M'explic. Eh, està molt segueix molt a lo que és una geografia, o sigui, ensalçar una figura i lo fenomenal que era i tot això, i, no, i passa un pot de lo que és realment a la crítica. uh, <laughs> un altre que està... Que... <laughs> un altre que aquesta sí que la dona a veure, que a més probablement la veureu a les cineales dels Oscars, és el jardinero fiel. El jardinero fiel. Hay dos Oscars. Un X2. Fan geniales, sí, fan geniales. El jardinero fiel és la primera película hollywoodiense de brasiler Fernando Meirelles, que anteriorment va fer la, la pel·lícula de Ciudad, Ciudad de Deus, Ciudad de Dios, una pel·lícula brasileña que trata sobre la marginació en un barri, en un barri de la favela, sobre la història de com han anat ha, ha anat pujant eh, la marginació en, en les faveles eh, molt bona a Ciutat de Dios. I aquesta per mi també serà molt bona. És una pel·lícula molt crítica i, sobre, i xerra de... xerra de la pobresa a Àfrica. Està basada en una novel·la d'en John Le Carré, un, un escritor de bestsellers, amb un bestseller, de fet, el jardinero fiel. Uh, Harry Potter, mira, si no heu de veure qualcuna, jo crec que aquesta pot ser la, pot ser la, la, la que està bé. Si se n'ha de veure qualcuna, qualcuna se n'haurà de veure, no? després hi ha Carlos. O no. O sigui, algo. pots anar a veure-la o no. La nòvia cadàver, després també hi ha. Hòstia, estan fent però un parell... La nòvia cadàver és més de lo mateix, ja ho vaig dir, d'en Tim Burton. Bueno, però, hòstia, qui <laughs> li, agradi, operat, ja. li Tim Burton, que li agradi Tim Burton, que vagi a veure aquesta, perquè per anar a veure eh, aquell... En o del Senyor del Chocolate, me va anar a veure la novia cadàver, que en Tim Burton se mou més en el seu terreno, que és l'animació l'animació i la recreació d'ambients així... Me'n pot comentar la de Sexo, Sal i Pimienta? <laughs> Sexo, Sal i Pimienta. De què va? L'estan fent en un cine d'Uiterre, Joan Bausa número 10. de la línia. sí. A la sala... Documental, aquesta. La línia argumental. És una pel·lícula sobre cuina. Sí, sobre cuina. No, no direm de què va, la fan a la sala X. Després una altra que fan és La Monja, no, La Monja no, no, la, és una pel·lícula dirigida per un espanyol, eh, eh, dirigida en un, mercat, en un mercat internacional. Ah, mira, una que sí que s'ha d'anar a veure, Match Point, que el nostre companyero l'ha anat a veure. Què mm -hmm. pot dir de Match Point? Que no amb aquesta actriu que surt, no. Scarlett... no, no, és eh, que no, que no caigo. Johnston. jo, Johnson. Sí. Jo, no Johansson, Johansson. Bueno, que podria ser qualsevol, eh? Una tonina sí, sí. aquesta, sí. Sí, sí, sí. Uh, què, no? què pot dir de oh, Jonathan sí, sí. Rhys Meyers? que és l'actor, que fa d'ell. Ah, aquí hi havia un tio, ah, també. Sí. <laughs> Bé, de que va, de què va Match Point. Bueno, de què va Match Point? De, qui la dirigies, per no, començar? No, Scarlett, no, per ja... començar la dirigeix un tio, un director. <laughs> director. Sí, però és un Scarlett Johansson, no sé si ho he dit. <laughs> però tu, tu la vas anar a veure per en Woody Allen, no? Oh, i tant. Sí, però clar. Perquè són molt ell. Surt molt... per això una pel·lícula... Una pel·lícula, a, una pel·li... a la pel·lícula aquesta surt un Scarlett Johansson en gran les Sobretot si vas a un eh, cine cinemasco. Les pel·lícules sí, sí. d'en Woody Allen, que no surten Woody Allen, a vegades estan, estan bastant bé. En tres dimensions no he picat. Però a veure, argumentalment, te va agradar. Comença no poder sortir ja que això, home. No. no. A més, hagués volgut passar en escala, no surti. i com que ja no... Bé, um, gràcies per comentar. Bueno, que està molt bé, que l'aneu a veure. Vale eh, va sobre i s'emplea una partida com a metàfora de... Sí, sí, sí. Com a metàfora d'una relació sentimental, no? I cocos. Vale. Ah, bueno, anau a veure la gesta antes de que la llevin, perquè aquesta la llevaran segur, que la vida secreta de les paraules. Quan la, dia la llevaran? E la darrera, la darrera pel·lícula d'en Isabel Cosset, Uh, Isabel cosa, pues, és una pel·lícula en anglès una altra vegada però aquesta vegada en Sara Polley que la mateixa actriu que va fer amb ella Mi vida sin mi i amb en Tim Robbins uh, eh, en Isabel Coixet una... en, Tim Robbins el podeu trobar per un humà de tant de quant ah sí <laughs> no. era un doble que vam veure tocant lo ah, vale. Uh, eh, Isabel Coixet serà, és una pel·lícula, serà una pel·lícula molt introspectiva, molt de, molt de mirada, molt de poques paraules, però que pot estar molt bé. De fet, mi vida sin mi em va agradar molt, a pesar de ser eh, lenta. Però bé, no sempre les lentes són dolentes. Vinga, més pel·lícules que s'ho puguin anar a veure. Més pel·lícules. Wallace and Gromit, La maldició de les verdures, eh, és una pel·lícula d'animació en plastilina eh, ja ha tingut molt bones crítiques. Mm, està basat en un personatge que dura molt de temps fent serials per la tele que va d'un no Serra i un home que és un inventor. Uh, I a part d'això, pues, ja està. Oliver Twist, bueno, sí, Oliver Twist, una pel·lícula infantil eh, dirigida per en Roman Polanski, ja la van comentar la setmana passada, no m'imagino en Roman Polanski fent pel·lícules infantils. Per veure Borotlav? Claro. I Però és que si hem de veure totes aquestes, tela, marinera. Bé, demanarem peces de premsa demanant a de premsa sí, també m'ho faltava això bueno, la següent, ara ja hem comentat ja el que podeu anar a veure um, comentarem un poc el Cutre Festival el Cutre Festival Indirama Joan, quantes cerveses vas veure en el festival? No sé, però vaig veure Lori Meyers ah, no, o de Lorian o de <laughs> <laughs> DeLorean, què va passar amb DeLorean. DeLorean no més cridaven. Home, <laughs> eh, per això Tio, quatre, operat, quatre anys ja lledrava. Què per fer això que te pot tornar? Hombre, jo els havia vist a Barcelona dos pits i me van agradar, però però man, diré, el primer dia del festival hi havia una, una xarpa grossa on tot ja havien de ja grups multitudinaris i la xarpa que feia vent i la xarpa s'alçava com un globo aerostàtic pues, van ficar tot dins una xarpa petita on hi, no hi havia ni quatre rates menys mal que, menys mal que més eren quatre rates i si mateix hi podíem estar passa que clar, eh, haver d'estar dret en dret amb el fred que feia sense poder anar ni tan sols a fer una cervesa perquè la barra estava completament copsada pues xungo. O te fas a mi mesano, te fan i pues embruten o, o res de res. I embruten, eh? Uh, I a més, su sonido deixava molt que desitjar. El cantante de L'Orean té pocs registres. De fet, uah, uah, uah, cridava, cridava molt. Però bé, és un grup... Fe, eh, semblava que feia Gorrino Metal. Gorrino Metal. jo tenia vale. mal o algo. Sí, un peu. No deixa de ser un grup eh, interessant, però bueno. Tenia la crònica d'hèrnia. <laughs> la crónica de R. Sí. Sentim una estona i després passàvem a sentir... Ah, bueno, no he dit bueno, que... El festival en línies generals, fluix. Va, va ser fluix. Molt fluix. No, però, no tant per un grup, sinó per, per tot l'ambient, el fred... A... Hombre, els grups també, alguns en van posar a la seva part, eh? Hombre, jo un festival d'aquest... Eh Eh, d'aquest nivell i amb va aquest molt pressupost... Bé, al final del, del festival va estar molt bé. Li faltava oferta alternativa, va vull acabar, dir... No? Però va podien, acabar de golpe. Només sí. sigui, podien anar allà, <laughs> congelat de fred i escoltar grups. No sé, un festival així, amb aquest pressupost, ha de tenir certa oferta alternativa, almenys durant el dia, una taula redona, projecció, no sé, pot dobbers se poden fer moltes coses i aquesta en tenia molts de tenia més d'obres que de re, que de re per exemple de re festival i l'encanta ah, vull de butxaca Butxatge per Antoni... <laughs> Nom aquest senyor, Antoni Pla. Pla Bueno, i ara el que ve és... La secció sete musical. Secció sete musical i començam amb... Deadly Snakes. Amem. I was pouring over papers in the last month of the year. and I came upon the receipt of my loan. I held it out before me And yet it struck me queer, for it had been that all my dead had grown. You better be a friend to me, you better stay my friend. You better stand and choose no other side. If your heart begins a stirring Vale, pues Bé. Deadly eh. Snakes, aquest grup de Toronto. Toronto. On és Toronto? A 20 eh, quilòmetres d'aquí de Palma, no? <laughs> Sí. De Barfelerich. <laughs> De, de Felerich. Vale, Toronto, molt... aquí on hi ha plaça de toros. Molt bé, bueno, aquest disc eh, és el darrer que ha tret Deadly Snakes i es diu Porcena. Jo diria que és fosc, aquest home. És fosc. Me recorda Nick Cave, amb Tom Waits, uh, inclús té un toque de... Leonard Cohen. Leonard Cohen. <laughs> Hòstia. Que bon sou. Sembla un de llave, això. Oh, sí, Sembla eh? que, que això res Inclús té coses, uh, té veu de Jim Morrison. De Jim Morrison. O de Morrissey. No, ja no, aquí ja no. Quasi que no. Bueno. Uh, hem fet un, bé, repàs, bé, un fet un repàs a tot el rock negre d'aquests darrers anys. Uh, eh, Mostrem amb Deadly Dex, la que van d'escoltar, Carlos. Uh, eh, què t'ho pareix? I ara... I ara en Amari, que mos obri un micro. Sí, sí. Hola. <laughs> Estaven oberts. Uh, I ara toca... Eh, ja has preparat? Combination. Ah, que varen tocar. Que, ah, que varen tocar. Varen ja Que no els varen moure. No, no. però vaig, vaig escoltar el disc i vaig dir... What? els sentirem avui. Això està molt bé. Amem. I del Mari. No sonen. I del va Ja me siguentona, no, Mari? Vaja, no, ara no me vol pagar en Vination. Ah, vida, no Au, podrà, ma. Brian Johnston Manhattan. La rebel·lió del tècnic de so. com pot dir d'aquest disco? Nation. Molt bo. Molt bo. Sí, sí, sí. sí, no? sí, sí. Molt que passa, nen, i tal. Sí. Hombre, més sofisticat, no? Sí, no? Per anar en joc. Claro. En, en Carlos joc en calefacció. Que passa, nen, però ja d'una edat, no? Se'n va ja per l'electrònic, en Carlos. Sí. Se retxa ja. Ja, ja me comença a retxar. Claro. No, no m'estranya. Amb aquest programa... Què m'has pot dir? Companyero. <laughs> Què m'has pot dir de Nation? Que són alemans i que està molt bé per anar com Prodigy. Sí, no, Prodigy són anglesos. Bé, però apareixen alemans. Bueno, direm <laughs> un grup alemany. direm un grup alemany. Tenen cara d'alemans. Bé, direm un grup alemany Bé, com... Un grup alemany que Rammstein, no? Ole. Eh, Ole. ha vist, eh? Ara em puc dir jo un. Vinga, ara tu. Scorpions. Un, dos, tres, responda d'altra vegada. Scorpions, Scorpions. Scorpions. Són alemans. Ah, ara m'entén. reminiscències de Kraftwerk. Crec que tots els grups tecno tenen reminiscències de Kraftwerk. Però a més si són alemans. Per, per algo van ser pioneros. A més si són alemans. Són tots tot d'Hamburgo, aquests. D'Hamburgo. Va, no, recham un poc més... Quina cervesa hi ha a Hamburgo? O passam una següent. Hamburgo, eh, hamburgueses. Ah! Eh! Quasi tampoc a la sí, taula. No hi ha Frankfurt. <laughs> no s'ha trencat la ràdio. No és que la cançó és així. No sé com acaba la per mi, eh? Sí, no, bé... Eh, antes de res, hauríem de dir una cosa. Que la cançó Palomitas de Maíz és de Kraftwerk. Que la gent ho relaciona les maquinetes de les Palomitas i no, és de Kraftwerk, que és un tema de Kraftwerk del principi dels anys 80, un del primer grup que va fer música electrònica i a més és alemany igual que Domination. Vale. Ei, eh, tant de principis dels anys 90 com que és dels 70. He dit 80, a principis de 80. Pues, i tant de principis. Joder, de principis. Del 70 i algo. <laughs> Claro. Una mica abans de principis. Claro. Que, també, que, Quatre anys anys abans. Ja, sé, ja que ara no estic tan documentat. Ja més, ja té més. en da Vinci no, no, ho bé, en els principis del 80. En Rafael va pintar en un 500 i era un 1400 i pico. En un 500. Ah, no, no, era un 1500 no, i pico. Un, un 1430 tenia. No, no, un 1500 i pico. <laughs> I ja va passar un 131, Super Mirafiori. Montcanet que li votava cor. Vale, vale, vale, vale. Estem escoltant uh, un senyor que no... Mm, De Brian Johnston Massacre. Brian Johnston Massacre, man. Té, té, té raó en Pep, eh? Què? Un home amb Brian Johnston Massacre. Johnstown, Massacre tu t'esperes aquí un tio amb uh, una serreta. Tengo Rhino Metal i tal. I res. Tengo Rhino Metal. Mal no. posats aquests noms. I res, pues no. molt mal posats. Bueno, eh? aquests ja els van posar la setmana passada, eh, que supos que te'n recordes, no, Joan? Sí, claro. Sí, no, sí, tota sí. la vida. Te pones a escola la teva secció, Carlos? Uh, no, eh? però per lo que he vist tampoc ni penja un programa a internet, mala persona. Però no, bueno, no, no he tingut temps. Està no, mateix no, per, per qui se'n passa. Una de queixa. Eh, oh, un dia de què penja dos uh. seguits. Uh, uh, aquesta setmana se penjaré tots dos, o aquesta setmana i la setmana passada. Però no, este no val la pena, escolta'm-mos, hombre. Bé, Ah, Ah, per eh, cert, no em dic que teníem pàgina web? No. Tenim una pàgina web on us podeu escoltar per internet. Sí. Ja se diu www.aixònosaixò.tk TK, T de teta, K de quilo. Bueno, molt bé. Ja m'hem mossat a dir d'en doncs, Johnston. Pues res, que eh, la, la setmana passada va treure el recopilatori, aquesta setmana ha sortit a la venda a Espanya, un EP. Un EP. Un EP ja vol dir... cançons d'aquesta banda. Un EP ja vol dir... Un eh, small play. Eh, small play. <laughs> és molt. Eh... Claro, és molt. És molt play. És molt play. vale, a veure, l'escoltem una estona. Home, per això està molt bé, aquest senyor. Bueno, i després de Brian Johnson, que en Richard preparat, Hawley. En Richard Howley. Que aquest sí que és un tio que crec que bastant trasnotxat. Per tenir un disc que es diu Coles Corner... <laughs> Metges pagès, no? <laughs> Coles Corner, tio. Gol, gol no és corner. <laughs> Eh? Gol no és corner. No. Es pagès i futbolista, no? Coles. Coles Corner. Coles Corner. Coles Corner. Però quina música fa? Amb aquest il·lustre cantant espanyol. back the night from us, cherish the light for us. Don't let the shadows hold back the dawn. Cold city lights glowing, the traffic of life flowing out over the rivers and on into dawn. I'm going downtown where there's music. I'm going where voices fill the air. Carlos, Digues. que un pot posar Zombie Nation i després posar eh, aquest senyor que apareix en Julio Iglesias. No, entre mig he posat en Brian Johnston. Ah, bueno, ha fet un, Claro. un impàs. Això està muntat ja en si. I d'on surt aquest senyor, en Richard Hawley? Surt d'Anglaterra. Sí. De tant en quant per anar a altres pisos. Sí, està bé. Gent no ve per pollança, veranear i, i posar... Mm, no. I posar fundacions amb el seu nom? No. No. No, crec que no. Ha tret disc aquest senyor, no? Ah, sí, sí ho han dit. En Coles Corner, que, Coles Corner. que és un nom bastant així. Coles Bow. I aquest disco, oh, sí mateix, se poden comprar a Mallorca, creus? O sí. En Richard Howley, en Brian Johnston, Combination... Sí, hi ha tendes que venen aquests discos. Hi ha tendes que venen aquests discos. Sí, però no faré propaganda d'aquestes tendes. Entra no. de cara perquè m'acabo malament la gent. <laughs> vale. I ja, tu no compres. Eh? Tu no compres. Jo, per una revista. Per una revista, claro. per un catàleg, claro. Catàleg de discos del sur. Claro. que està a Madrid i per lo menos no coneix la gent i me cago en bé. Però has de pagar gastos d'envio. Eh? Has de pagar gastos d'enviament. Bé, no, perquè si demanen molt, de, si, si, envies, si demanes molt no, no, no se de cobren. Hem de seguir escoltant aquest tio, jo m'apareix un poc així, però bueno, eh, tant en quant un poc de música relaxant. A na Mari li agrada. Claro, a na Mari és una tia... Va, de, que a na Mari li agrada, que a na Mari li agrada que haurem d'escoltar en Richard Hawley. Un és un tio enamoratiu. cherish the life for us. Don't let the shadows hold back the dawn. I'm going downtown where there's music. I'm going where voices fill the air. someone waiting for me with a smile and a flower in her hair. I'm going downtown where there's people. My loneliness has smile. i de... En Richard, Hawley, què és? que segons has dit va descobrir un cometa... <laughs> Sí, el cometa Hawley. Sí. Doncs pues passam en Damon and Naomi. Que, que aquests són... <laughs> diguem... Què són? Eh, els, er, els er dos que varen fer de cap de faves a Galaxy 500. Com? Aquests són els que varen fer de cap de faves a Galaxy 500. Galaxy que són 500. un grup que segur que s'ha escoltat molt, molt, molt Galaxy... Te sona l'una? 500. Ah, sí. Te sona l'una. Sí, clar. amb Dean Warham... Quin, quin pinxo. Tocava, tocava amb, aquest, amb, aquest dos, amb aquest dos guatrapes. ja en pitjor fort fa 5 o 6 anys. Sí, I varen anar tots dos. Ah, en, telo, en Satellite, sí, tot el que, a tu aquella dia te vas enamorar de la, ah, no, de la no, cantant de Satellites, no? No, no han dit res de Satellites, no, Mari el se va veure. Ah, ja sé. Mari, com entenem el concert de Satellites? Vinga, Mari, la nostra tècnica de sona, Mari, na Mari Carvajal. No, surt no per altres programes i no pot ser res en nostre. Sí, surt en un programa d'en Esteve i ara no vol sortir el nostre. No, començar... l'altre dia va sortir per començar amb el dia. Ah, sí? Sí, sí, sí. I ara avui no I ara no va sortir un ostre. Ah. Au, la rebel·lió. A més, ja vist satellites. La rebel·lió de la... Bueno, però no xerraven de satellites ni de luna. Estàvem xerrant de... Demon and Now. Hola. A menys tal. Vale. <laughs> Val. Hola, Mari. Hola. Què tal va el concert de satèl·lits? Pues una pena, perquè no ho vàrem veure. Ah, vale, molt bé. No. <laughs> Bé, així m'agrada. Però van xerrar amb ell, per la mena amb en Jordi, l'amiga d'en Joan. Vale, ja, això t'importa, la qüestió de satanàs. Si va estar bé o no. Eh, posa Damon and Naomi perquè no anàvem així, Omar, i no, no, això no, no pot ser... No, haurem de canviar tant ni... I ara, per acabar la secció... De què? Un pot de gamberrisme. Quina secció? Això no és una secció ni res. Oh. <laughs> ja. On vas? Diu el director del programa. On vas? Dame, uh, Richard Howley, Damon and Naomi. Què és això? Per ara, Ninja High School. Les Tortugues Ninja. De Play-Doh. Little gray bubbles, friend of mine in trouble, liberals are huddled, new això sí que no hi ha manera de trobar-lo a Mallorca. Per què? Perquè això només hi ha una maqueta... Torna, a dir-lo que has dit antes, si per mi no s'ha sentit. Per variar. I això sí que... Com era? No ho trobes a Mallorca. Vale. I què? No, això, que és una maqueta que vaig trobar per internetes. Sí. I vaig dir, uh, i això està bé. I m'ho vaig de ballar. Ah, molt Ninja bé. Ninja High School. Està bé, això... No sé molta cosa d'aquesta gent, esport, sé que són de Canadà. Un esport i... que aconsegueixen els aficionats de la música. Sí que doncs escoltin coses xunges per internet amb una cosa que se diu ara um, ehm, cas post perquè ara la gent uh, o posa... podcast podcast també, també li pot que ara dir. la gent penja programes d'internet a la ràdio i inventa música depèn, depèn de com ho vulguis dir, si ho vol dir bé o malament i pots sentir la maqueta de qualsevol grup du món per internet val la pena no sempre escoltar el que te diuen que escoltis exacte, però bueno deixam amb aquesta, aquesta mescla de hip-hop i, I gamberrisme. I... Molt bé. We arribat. la semana que ve. Fins aquí hem arribat, si ja ho sí, sabeu. Si no bueno, deixem una pista més. Ya. Que es una cridada telefònica. Ai, sí, tenim una... nostre amic, doctor Tangalanga. Ahí, venga. Fins la semana que ve. Escolta, un molt bo. Adeu. Té, té molta tela. Adeu. U. Eh, buenas tardes, señor. Eh, yo estoy interesado en conocer algunos datos eh, relacionados con las excursiones del Paraíso Bay que hay varias excursiones. Un poquito más fuerte, señor, que no le escucho. Que usted sabe que hay varias excursiones. ¿Cómo varias? Claro, hay una de miel diferente, Festival de la Alegría y primer Congreso de Internacional. Ah, ah, es más de una. Bueno, a mí la que me interesa es este último. Este, ¿Hay vacantes todavía? Sí, <laughs> pero quedan muy pocas. Ajá. Em, <clears throat> hable un cachito más fuerte, señor, por favor. sí. Eh, ¿Cuánto cuesta por persona el de la, mm, del, Congreso Gay Internacional? Mire, eh, sale 430 dólares, ah. incluye micro, este barco, hotel, fiestas, bailes y asistencia al Congreso también. O sea que el Congreso ya está pago. Pero ¿cómo se va, señor? ¿En micro o en barco? En micro, en barco, bueno. se va en micro hasta y después hay un barco. Claro, claro, por supuesto. Claro. Yo reservaría una plaza para mí. Y además hay un amigo interesado también. Pero claro, en este caso serían dos pasajes, porque él viaja con el novio. Con el novio. Bueno, comprendo, claro. Sí. Bueno, ¿qué, qué, cómo, comprende qué? ¿Usted está, eh, está, insinuando algo anormal? No, no, no, nada. En este tour puede viajar el que quiera. Ah, bueno, aunque no sea homosexual. <laughs> Porque si es así, no viajamos. ¿eh? Señor, yo no le puedo garantizar que se alguien que no lo sea. Sí, bueno, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo estoy escribiendo un libro sobre la homosexualidad y ah. tengo que, estar, rodeado únicamente por gays. Claro, seguramente <laughs> y es casi seguro que será así. Bueno, ya que usted está tan enterado, ¿conoce bien a alguno de los que viajan? Con mucho gusto le podré indicar los más destacados durante el viaje. Ajá, porque usted estará en excursión. Bueno, desde luego, porque me encargo de que todo esté bajo control. No me diga, entonces, si viaja, ¿usted es? Eh, ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí, bueno, en cierto modo, sí. ¿Cómo en cierto modo? Este asunto, estimado amigo, este asunto es sí o no. Se lo puedo decir con conocimiento de causa. Por algo estoy escribiendo un libro. Toda la duda es sobre quién es activo y quién es pasivo. Eso queda clarito durante el viaje. Usted dijo que viaja solo. Sí, definitivamente solo. Pero le aclaro que hasta donde he averiguado, cuando uno es pasivo, lleva la peor parte. Bueno, depende de cómo se acepte. Bueno, sea como sea, me han dicho que duele. ¿eh? <laughs> me parece que no es para discutirlo por teléfono, señor. Yo no discuto, no discuto. Estimado amigo, yo no discuto. Le digo que duele. Y si usted es homo, lo debe saber muy bien. Porque usted, si no es marica, es maricona. Aquí no hay términos medios. Claro, ¿Y por casa cómo andamos? Mire, yo ando entre invertidos. Sí, ando entre invertidos. Pero nunca llegué a Marica y si no llegué a Marica, es de Aragán. Mire. Pero todavía no ingresé en la cofradía, ¿eh? siga mi consejo, no sea Aragán y lárguese. Pero, ¿cómo decís eso? ¿Vos vendés pasaje ¿O me querés garchar? No, ah, yo no quiero eso, todo lo contrario. Ah, me parece que ni yo ni... Escucha, me parece que ni yo, ni yo, ni mi amigo con su novio vamos a viajar una mierda porque nos van a romper el culo a todos. ¿Qué más quisieras si te estás muriendo por darte vuelta? ¿Cómo me decís eso? Vos me faltás al respeto, hijo de una gran puta. hijo de puta sos vos, y a mucha honra, maricón frustrado. Ah, vos debes ser la amante de la mandrel. Anda, mariconazo. <laughs> a mí.